bien la 67. Una salutació, sóc Jaume Montsant i estàs escoltant Ràdio Mollet al 96.3 de la FM, també per internet o per la TDT. Thank you. Saps que pots estar en contacte amb el programa a través del nostre blog núvoldefum.blogspot.com o a través de Facebook a facebook.com barra núvoldefum.com doncs arrenquem aquesta edició número 67 de Núvol de Fum, on continuarem, com la setmana passada, repassant algunes de les novetats més recents del NetAudio. A la segona part del programa farem un petit viatge fonogràfic a través d'un bon grapat d'artistes coneguts i les seves gravacions de camp, i gràcies també a la nova publicació del netlabel mexicà Mandorla. Però comencem pel principi presentant aquest primer tema que ja tenim sonant. Ens arriba des d'un netlabel argentí que justament ara acaba de néixer. Aquest netlabel es diu Intuïció Abstracta. La primera referència d'Intuïció Abstracta és aquest EP d'Ambient Glitch signat per l'artista anomenat Triangular. Thank you. Dos temes sense títol, Untitled, són els que formen aquest petit EP de triangular i referència primera del net label mexicà, perdó, del net label argentí Intuïció Abstracta. Més tard anirem cap a Mèxic, com us dèiem, aquesta recopilació del net label Mandorla. Ara continuem amb un disc que ja vam presentar la setmana passada, el fantàstic Song of the Highest Tower del pianista i guitarrista Pasquale Ridiezzo, un treball increïble que aquest italià de només 22 anys ens regala a través de Strangely Isolated Place. Escoltem el tema titulat The Inner Realm. Com sempre, fantàstiques aquestes publicacions a Strangely Isolated Place, aquesta darrera amb Pasquale Riviezzo i el seu projecte Halo, un disc imprescindible que no, que no us podeu perdre per res del món. Ara ens apropem a sonoritats més fosques amb una de les darreres publicacions del netlabel Egosite Productions. Aquest segell el descobríem fa un parell de mesos aquí al programa i ha sigut una de les sorpreses de la temporada, tot i que és prou veterà i compta amb més de 100 llançaments ja. Un dels darrers és aquest de Fee Mind, titulat Ascisco, un treball de Dark Ambient carregat de drons suaus i plens de misteri. Aquest disc de Fee Mind, aquest treball titulat Ascisco, arrenca amb aquesta peça anomenada Origin. Estem escoltant Ascisco, aquest treball de Fee Mind, a la referència número 110 d'Ecosight. És un disc de Dark Ambient on hem escoltat la peça que eh, dona inici en aquest treball, Origin, i ara n'escoltem una altra titulada Sono Primum. Doncs aquesta és la música de Feemine des d'aquest treball Cisco. tal com us deia, la publicació número 110 de Egoside Productions. Tancarem la primera part del programa amb una peça del nou disc d'Alejandro Remeseiro, conegut com Consum Product, sota el seu nom real. un treball titulat Storm que gira entorn les gravacions del sistema d'alerta civil durant la tempesta tropical Sandy que va afectar els Estats Units a l'octubre de 2012. Partint d'aquestes gravacions d'alerta civil, Remeseiro construeix un treball que ens transmet la tensió i i la por dels ciutadans durant aquests dies de catàstrofe. For the following areas in New Jersey, Western Passaic, Eastern Passaic, Western Bergen, Western Essex and Western Union, and the following areas in New York, Orange, Putnam, Rockland and Northern Westchester. High wind warning remains in effect until 6 p.m. Tuesday. Locations, interior northeast New Jersey and the lower Hudson Valley, hazards, damaging winds of long duration. Winds east 30 to 40 miles per hour with gusts 75 to 80 miles per hour. Strongest gusts mainly in the higher elevations. Timing through Tuesday afternoon strongest winds are expected tonight. Impacts, a significant threat to life and property exists. Damaging winds are expected. Winds will be capable of downing trees and snapping off large tree branches. Power outages could be widespread and last at least several days. Debris will block some roads. Most poorly anchored mobile homes will be damaged. Other homes may have damage to shingles, siding, gutters, and windows, especially if these items are not properly secured. Loose outdoor items will become airborne, causing additional damage and possible injury. Windows in high-rise buildings can be broken by flying debris for the following areas in Connecticut Northern Fairfield, Northern New Haven, Northern Middlesex, and Northern New London. High wind warning remains in effect until 6 p.m. Tuesday. Locations Interior Southern Connecticut. Hazards Damaging winds of long duration. Winds east 30 to 40 miles per hour with gusts up to 75 miles per hour. Timing through Tuesday afternoon strongest winds are expected this afternoon and evening. Impacts, a significant threat to life and property exists. Damaging winds are expected. Winds will be capable of downing trees and snapping off large tree branches. Power outages could be widespread and last at least several days. Debris will block some roads. Most poorly anchored mobile homes will be damaged, other homes may have damage to shingles, siding, gutters, and windows, especially if these items are not properly secured. Loose outdoor items will become airborne, causing additional damage and possible injury. Windows in high-rise buildings can be broken by flying debris. From the state of Connecticut, Governor Malloy has ordered road closures for all limited access highways in the state. All non-essential trucks are prohibited from operating on limited access highways. At 1 p.m., limited access highways will be closed to all non-emergency related vehicles. As winds increase, traveling along Connecticut roads, especially wooded areas like the Merritt Parkway, will be very dangerous. If you are in a non-evacuation area, stay home. Stay home. Stay home. For the following areas in New Jersey, Sussex, Warren, Morris, Hundred and Somerset, Middlesex, Western Monmouth and Eastern Monmouth. High wind warning remains in effect until 9 a.m. Tuesday. Winds northeast increasing 40 to 55 miles per hour by 2 p.m. with gusts of 65 to 75 miles per hour inland, but 75 to 85 miles per hour along the coast late this afternoon until Sandy passes this evening. Then a brief period of similarly damaging southerly winds is expected early tonight as Sandy heads west past Philadelphia. This is an extremely dangerous situation. Timing. Strongest winds are expected this afternoon and early tonight. Thereafter, wind gusts of 50 to 60 miles per hour early Tuesday morning could still uproot a few trees, but by then the primary damage will have occurred. Impacts, a prolonged period of high winds, will increase the potential for structural damage, downed trees, and widespread power outages, especially from above the Interstate 95 corridor eastward to the coast. The combination of the wind, increasingly rain softened ground, and many trees still with leaves will result in widespread power outages today and tonight. Many trees could be completely uprooted. Power outages are expected to be of long duration for the following areas in Connecticut. Southern Fairfield, Southern New Haven, Southern Middlesex and Southern New London, and the following areas in New Jersey, Hudson, Eastern Essex and Eastern Union, and the following areas in New York, Southern Westchester, Manhattan, Bronx, Staten Island, Segueixes a la sintonia de Núvol de Fum al programa de música ambient, experimental i derivats de Ràdio Mollet. Dedicarem la segona part del programa d'avui, tal com ja anunciàvem al començament, a escoltar algunes de les peces de gravació de camp que de paisatge sonor extretes de la nova publicació del segell mexicà Mandorla. Es tracta d'una extensa recopilació formada per 27 temes on hi trobem el bo i millor dels artistes que treballen les pràctiques fonogràfiques. aquest recopilatori titulat Autumn Soundscapes volum 2 és doncs un llançament imprescindible que il·lustra el panorama fonogràfic actual dins del món del net àudio. comencem aquest repàs de Autumn Soundscapes volum 2 eh, escoltant aquests sons d'aigua enregistrats pel portuguès Luis Santero. La peça porta el nom de Autumn River Soundscape. I dels sons del portuguès Luis Antero anem fins a Astúries per escoltar les gravacions d'un dels artistes espanyols més vinculats a la fonografia, ja sigui amb els seus propis treballs de gravacions de camp o impartint cursos i tallers relacionats amb l'escolta atenta, la gravació de camp i totes les pràctiques fonogràfiques. Parlem de Juanjo Palacios, que també participa en aquesta Autumn Soundscapes volum 2, aquesta recopilació de Mandorla Net Label, amb aquesta peça titulada Seronda. Aquests són sons molt més concrets, contraposats a un paisatge sonor més genèric i ens els aporta el japonès Hiroki Sasajima, portant el nom de Wire and Stone. Acabarem el programa d'avui amb la peça que aporta Edu Comelles, el qual ja coneixem prou bé, aquest recopilatori de peces basades en la fonografia i en les gravacions de camp que ha editat el net label mexicà Mandorla. La peça d'Edu Comelles, de la qual n'escoltarem un petit fragment, porta el títol de Endavant, enrere. Bé, doncs amb aquest fragment de la peça d'Edu Comelles que aporten a la recopilació Autumn Soundscapes volum 2 de Mandorla Net Label arribem a la fi del programa d'avui, programa número 67 de Núvol de Fum. Thank you. programa on hem repassat diferents segells, com sempre, diferents artistes, i hem acabat amb aquesta aproximació que encara no havíem fet en les dues temporades en el món de la fonografia i de les gravacions de camp. Ja sabeu que podeu escoltar la repetició d'aquest mateix programa aquí mateix a Ràdio Mollet dissabte a mitjanit i que teniu a la vostra disposició al blog del programa núvoldefum.blogspot.com on allà trobareu tots els podcasts, informació ampliada i els enllaços per accedir a tota la música que escoltem. També un cop més us convido a que us afegiu a la pàgina de Facebook del programa facebook.com barra núvol de fum. Sense més que dir-vos de moment, m'acomiado de vosaltres fins la setmana que ve, que espero que ens tornem a retrobar en una nova edició de Núvol de Fum.